Մարտի 8 է, կանանց համար տոն։ Մարիետ Ավանեսյանի համար տարվա բոլոր օրերը նման են իրար։ Այսօր նույնպես առավոտից ուշ երեկո դրսում արևտուր կանի։ Կյանքի անողոք հարվածներից նա չի չարացել։ Դիմադրել անկած տեղից ելնելու ուժ տվել է ծանոթ ու անծանոթ մարդկանց բարությունը։ Թշվառությունն անցյալում է, սակայն հոգի մաշող ցավը հետն է միշտ։ Եվ այսպես՝ մի կնոջ ճակատագիր Ես Մարիտա Ավանեսյանս ծնվել եմ Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղվար գյուղում, ամուսնացել եմ նույն շրջանի Հակակու գյուղում։ Ունեցել եմ 4 երեխա։ Ես ապրում եմ մի հին տնակում, իմ ամուսնու հայրական ընտանիքում։ Ինքնաթիռի ռմբակոծությունից մեր տունը փլվում է։ Մնում եք ուրիշների տան նկուղում։ Փոքր տղես Մավել Ավանեսյանը ինքը օրորոցում էր, միջև երեխաներին տեղափոխում էի կողքի հոսերի մեջ, այն վաղտը դենս էի պաշտպանվում։ Կիսուրս լաց եղավ թամ ավելի շուտ ինձ դար, ինձ դար մեզ կնիկա միջև իրա շալակեսի տարա, եկա տեսան ռումբը որ ընկելա գյուղի տակ, արդեն տոնը փլված, մոթին ծխին հողի մեջ սաղի կորացա, որ բալկոնը կա կար, ոստան կեսը կար, աստիկ վայ երևի երեխեն է չկա, նես փաթաթած գրկեցի եկա, երեխեն գոռում լացում, ճողում ծկլթում, պատերազմը գնում էր, մեն արանքում երեխեն հանեցիկ տարակադրություն, թե պուլա մտել է երեխու մոտ։ Երեխան վիրահատեցի մի քանի օր հետո ամուսինն է ֆիդային երեն վախ, ամուսները տուն չեր գալիս։ Վիրահատությունից հետո գիպսից հանեցին, տեսան որ փոփոխությունը այնա որ երեխան ամեն տեղից է վնասված, պիտի տանենք Հայաստան տարիներով բարգացել են երեխոն նորից վիրահատություն, նորից պլաստիկ վիրահատություն։ Երեխան ոչինչ արդեն վիճակի էր, բայց չէր քայլում 4-5 տարի երեխան չէր քայլում։ Բարգացել գիպսում դրած է, դրանից հետո հենակներով քայլեց, հաշման թամա ի վիճակի շիսաներ աշխատանքների պատերազմը վերջացավ, ասեցին, որ Իվանյանում վերաբնակեցման տեղ են տալիս, եկակ հասակ։ Ինչ վերաբնակիչ, ինչ բան, ելին մնացիկ նկողում, այս տան պատիտակ, այն տան պատիտակ, մի տնակ առեցիկ, չեվ տղոզով էլ 10 տա այդ խրճիթում մնացել ենք։ Վերևը շիփր էր անցած, ջուր էր կաթում, աշխատում էինք, զորոյոլ էինք գնում, մանվելի առողջականավոր չեներում անդատանում էինք բժշկի վերականգնողական կենտրոնում տեղափոխված դեղ մնում էի Վարդան Տալևոսյանը ինձ դեղ աշխատանքի դրեց, Գարիկ Ավանեսյանի մեծ որդուս, որ հիմա չկա, տեղափոխեցի Հիվանդանոս մի սենյակ տրամադրեց Վարդան Տալևոսյանը, որ երեխաներին պահեմ ամել աշխատեմ, ոչ փողը կար, ոչ ծնունդը կար։ Այսպես էլ մեծացրի երեխաների։ Գարիկ ընդունվեց ռազմական ինստիտուտ, միջև ռազմական ինստիտուտ գնալ գնաց Իվանյանում 2 տարի տեղ մնաց, շաբաթ էր պատահում, որ երեխան հող չունեցա, որ տեսակցության կամ մենք գնային տեսակցության, եղածով չեղածով երեխան մնում էր Իվանյանի վարժարանում։ Կյանքը շատ դժվար էր։ Ամուսինս ընդունվեց հոսպիտալում որպես հյուսն աշխատում էր, ես էլ աշխատում էի անհատ ձեռնարկությունում անվելի հետ, վերմիշիլի ցեղ կարտեղ էի աշխատում, 13 թվականին Գարիկ Ավանեսյանը իմ մեծ որդիս անցնում է զինվորական ծառայության։ Մեր հոգսերը թեթևանում է 15 թվականին երեխեն զոհվում է դեկտեմբերի 8-ին։ Դիվերսիա Ճշնամուն հետ են տալիս, գարիկը զոհվում է, մինչև 40 քոյի հոգեվիճակը խանգարվում է, իշ տեղափոխում են հոգեբուժարան։ 40-ին ներկա չեմ լինում։ Ցաներ հարված ստացան իր ընկերները, մեր գյուղը, մեր հարազատները, ով ճանաչում էր իմ գարիկ ворթ։ 40-ից հետո վեցամիջանց ցամասինի սամահանում, տունը չոքում է։ Գարիկս վարկա վերցրել որ տունը պիտի վերանորոգ այդ խրճիթում էինք ապրում պատերը բանը դրած ժեշտն է բերել ախփի 2015 թվականին ես անհույս մեջքս կոտրած վիճակում իսկ կանչում եմ որ ծնողը պիտի գա պարտքը խնդրի որ մարեն գնացել եմ խնդրել մեկը միսի վրա ենք ցել որ հնարավոր չի պետությունը արդեն վիճ չի վերցնում ասել են որ զոհերը մեկ-մեկ է լինում թող ամենքը իրաց պարտքերը մարեն 6 ամիս հետո պարտքը մարում են։ Բոլոր ընկերները մեզ ճանաչող մարդիկ մեզ օգնում են։ Գյուղի դպրոցը, մանկապարտեզը, հադրութի շրջանը, որտեղ մնացել է գյուղի մարդիկ, բոլոր սպաները, ռազմական ինստիտուտի անznակազմը, զինվորները անգամ գումար են հավաքում երեխոն քարը, հոր քարը, այդ գումարները, քարերը բանարեցի Ես էլ ստացա շաքարային հիվանդություն, հիպերտոնիկ հիվանդեմ, հոգեվիճակս խանգարված մարդ, այդ հաշվանդամ երեխու հետ իմ կյանքը շարունակեց երեխուս ընկերները հաշվեցի մեր երեխերքս են իրանց օգնության միջոցով կյանքը շարունակեցին։ Այդ օգնած փողերով իրքա ջերմոց եմ սարքել, մենք մեզնով մեր սեփականությունով սկսեցինք փողվաստակել։ Երեխեներ ընթացքում տանում էին աղդամ 3000 դրամ բան աշխատացնում երեխեն գալի հոգնում էր ասեցի չիննի։ Իմ երեխեն տանջում անդեղ մեր սեփականությունը ստեղծեցի, հայաթում թոնի սարքեցի, հաստխեցի, ժինգալով հաստխեցի, թորնո գաթա թխեցի, առնում էին տեղից գումարը սկսեցիք վաստակել վաստակեցիք սկսեցիք սերմեր առնելը ջերմոցի սերմերը շատ հանկա դեղերը շատ հանկա տրանքը ձեր վերեցիք սկսեցիք ջերմոցներով զբաղվելը ջերմոցները որ արդեն սկսեցին աշխատելը ես հացը բանը չհասցրեցի որ թխեմ մտա առևտրի մեջ ապրանքները շատ է ստիպած մնում էի շոկայում ինչի պատճառով մի քանի անգամ թողել տոնեմ գնացել գտեսել ապրանքներս գողացած ստիպված մնում էի վարձով ուրիշի տան աշխատածս օրեկան վարձնեի տալիս ամիսները տուն չէի գնում երեխան տունը մենակ իսել շոկայում մենակ պայմաններս չէր ներում ուրիշի տուներ աթորի վրա նստած էի քոնում երկաթի աթորի վրա տակ հաշ չկար ջուր չկար ստիպված յոլա էի գնում որ เป զի ուրիշի ես չխնդրեմ որ ինձ օգնեն ուզում էին որ ինձ կողքից հանեին բայց ես անընդհատ իրաց լավություն անելու, կյանքս ապրել եմ վիրավորանքներս կոլենտով պատերազմը սկսվում է, ամեն մեկ գալիս է, որ փախ չեն գնա, ես չգնացի, ասի որ գնամ կգողանա, շատ ապրանքներ ունեի։ Մի 6-7 օր պատվանները մեր ժողովրդի հետ մնում էի, գիշերը ցերեկով դուր կային առետորանում մեր պոստավոյների, մեր տղաների, մեր հայ ժողովրդին, այժմ նույնիսկ առած փող տալիս էի, որպեսզի պատերազմը մի օգնությունը ես անեմ, 6-7 օր հետո գնում եմ, հացուների գործարանները պատվանն են ուղարկում, սա ժողովուրդը դեղ էին։ Արանքից արդեն մարդիկ հնարավորություն ունեն փախչումա, մի օր ես եմ երեխուն է վերցնում եմ գնում։ Գնում եք հասնում անցման կետը, որ պիտի մեզ ինտեղ բաց թողնեն, փակում են ճանապարհ, ասում ոչ մի տղամարդ հանում է մեր եղո դոկումենտները, հանում է իմ երկու կորուստոս դոկումենտացիա, մենակ ինձ հետանում է ворթուս նկարները, տան դոկումենտացիան։ Ինչքան խնդրում եմ չեն թողնում։ Պատերազմը գնում է ամեն ավտոյի արանքում մին հատ ռումբա պայթում ասում դե երևի մենք էլ հետ Ղարաբաղ չհասնենք։ Գալիս եմ Ստեփանակերտ, Մավելիա պատերազմը Թեժանում մի 5 անգամ ես մահից փրկվել եմ Կիսլարոդովան Ստեփանովիչ փրկել օրինակները գալիս է որ բամբի տան է ես ասում եմ իմ ընտանիքս ջնջվեց ես եմ ես որդին հետո գալիս է որ պարոն Արայք Հարությունյանն տեսնեմ դիմեմ որ ինձ բաց թողնել ինքը ինձ ճանաչելով որ ես ես եմ սա մեր պետական մարմինները գիտեին որ ես այդ տանջված ընտանիքի հետ մայրն եմ ինձ բաց չթողեցին ոչ Արայք Հարությունյանին տեսա իր հանձնակազմը որոշեցին որ իրան չես կարա տենաս հնարավոր չի մեկել եմ նորից ինքնագուլուխ ավտովարցում որ երեխան վերցնեմ անցկենամ Հայաստանի կողմերը էլի մեզ հետ են տալի գալիս եկամտա պատվալը, որդուսն հետ մնացած աշխատողների հետ մնացել էին մի քանի ձեր, մնացել էին վիրավորներ, մնացել էին մեծ կանայք, պահա եղա որ դանակը վերցրեմ որից մորթ եմ որ ինձ խղճան որ ես երեխեմ բաց թողն ասի մի դիչ ուզում եք արեք թո թուրքու գա իսպանի ես կուզեմ գնամ երեխու գերեզման ինձ մորթ եմ բաց մամվերից բաց թողք իմ տան ճրակն եմ քու միակ որթին է որտեղ զանգել են բաց չեն թողել մասմա մարդ չկա ես էլ ասում եմ էս կես մարդ երեխան ինչ պիտի անի ոչ ծառայացա ոչ զենք բռնե ամա ուրիշ բան չի կարտոշկա կմաքրի աստվածից պահես փրկեցի երեխո հետ պատերազմը դադարեց հիմա զբաղվում եմ առևտրով որ շուկայում շատ հարմար էր ինձ համար, որ ես անձրև չկար, քամի չկար։ Հիմա շուկան չի գործում, ես դրսում եմ եւ մորսում եմ եւ անձրևա եւ արևա նաթորի վրա նստած առավոտը ժամը 8-ին գալիս եմ բացում եւ իրիկոն ժամը 10-ը մինչեւ 11-ը ես որ տոն եմ գնում գնում եմ դղիակի մոտ կանգնում որ ավտոպատահի տոն գնամ Պատերազմի տարիներին ինձ խափեց իմ կիսորը, Խոխանենցյանը վերցրեցին, տվեցին ուրիշի իմ կիսորը խափեց, որ կգնա էլի քովորտին քեզ կտան, հավատացել եմ, հետո պատերազմը վերջանում է, գնում եմ որդու հետևից գնացածած երեխա որդե գրած։ Երեխա ինչ չտվեցի։ Քանի հարված է միջև օրս էս հարված եմ ստանում։ Երևի իմ ճակատագիրը էսա ոչ մեկի չեմ աղադրում պատկամամիները մզոկնաճի ճիշտ է որտես հողարկավարությունը բանակն արել արդեն մեր տան գրիշը թխած դրանից հետո պետությունը բանակը գալիս է իմ տունը վերանորոգում մեզ եղան չի եղել որ երեխու դիակը դնենք որ են պատհանոն են մեր երեխու դիակը դրել այդ խրճիթում բայց դրանից հետո եկել են ասում եք որ տունը վերանորոգեն սեղանը կտակ մահճակալը կտակ իրական երկաթից կարավաթ ա եղել տունը ոչ մի բան չեք ունեցել Գնացի պահանջեցի քաղաքաշինության նախարարությունը եկել դուրս ծեցել, ասում է, ձեզ պիտի սենց օգնություն տաք։ Հետո գնացի ասում է, դες բան չկա, արդեն հանել են, ովքեր մեզ օգնել են այդ գումարը ես ամեն ինչ արել եմ դրել եմ ես մերեխո համար ոչ թե իմ կյանքս վայր մինչև հիմա ես իմ տունը ոչ մնացել եմ ոչ տակացել եմ ոչ ճաշեմ եպել կերեմ որի որթի չկա արա գունով սարկած քեսին ворթուն սարկազմակեսն արյագունը միշտ ասում եմ ինչի մայրես դե տակտյան նստի ուտի խմի երեխան չկա ես պիտի եկան դրսում մնամ որ իմ կյանքս մաշեմ ես ես մի ավոր եմ զգում որ ես պիտի գնամ տունը նստեմ տակ-տակ ուտեմ ու խմեմ ոչ թե չկա ուտեմ այլիս մեղավոր եմ զգում որ ինչի համար իմ երեխան չտեսա ոչ բաղդիկ տեսա ոչ սեղա տեսա ոչ հատուր տեսա ոչ որթը չլելուց հետո հիմա պետք է որ առ եկել են տունը վերանորոգը բան չեն ասում, բայց իմ երեխու համար պետք է։ Այդքան է ես անել չի կարա, այսքան տանջվելուց ես սեղան առնեմ, պատուհան դնեմ, ես մեկ եմ իրագեկա դրեցի, հետո սկսեցի կապրելը։ Կյանքը էս չի գիտեմ։ Ամեն ինչ հետ հարմարված ապրում եմ, ես բան չեմ ասում, երևի սա իմ ճակատագիրն է ժամանակս մասկցում։ Հնում եմ դու խոքսքինում նկարներն ասա։ Ես երեխին եմ ունում ակերա երեսին այլուց ժողովրդի շփումը օրերս անցնում է, այսքան մի բան։ Ժողովուրդով եմ ապրում։ Եթե ամուսինը տուներին է կասար, արի հաց սարքիր ու տեղ բան չի չես գալիս, ստիպած երկուսու օրվա շատ տեղը լինում։ Երևի մի օրը մեզ համար լույս կբացվի, ինչ ասեմ։ Չանեմ, ում պատմեմ, ում ասեմ, կյանքը էս է։ Ես իմ մեջ վեր եմ լուծում թող մարդկանցից մեկը ասի, որ ես կնիկը լաչանում ասում ինձ փող տուվոցի կամ զրգողում ասում տղա զոհված է, կարում չում ապրի, ոչ մի ժամանակ հələ։ Ուրիշները վեկյամ նամնիցուն դրամը չկա, հələ ջերերին օգնում եմ ասկությունում, մեջերի քեփավնում քինում, անընդհատ ուզում հարևաններից օգնացին իմ ինչ վեր հարցավ, գործավ, չեմ խանգարում բոլորներ ինձանից գոհ ամենաշատը ես եմ իրանցից գոհ վեր հաշվում ինձ եթե հարազատ մարդիկ հարևաններս հետ նմանապես է գյուղում շատ լավն են ժամանակը ստիպում է որ հարմարվես այդ կյանքի հետ ապրես քանի որ հաշմանդամ որդի ունեմ ես չեմ կարա ես այն ասմա լավ ամար իրան չի սپانել ինչի համար սپانեմ բայց որդին ու թողնեմ ես մերկու հարվածը ես քարե կնիկը լավ է իրան չի սپانել դա լավ որ իսկանը ձգում է 50 տարեկան տղա մարդ 24 տարեկան նշանված տղա դրան հետ է այն մեր չքավոր կյանքը բան աշխատող ուժը եսը հոխանի վիճակը չի ինչ կա ինձանավա ես պիտի նորից հայթայթի իմ ստեղծի վրա ես երեխեն ամուսնացին իմ խնդիրները շատ չինի անցուկարին իրակապրի պիտի միջոցը գումարը եւ այլ եւ այլ ստեղծի որպեսի իմ երեխեն մենակ այ հարազատել չունեք որ ասենք հալի մին աղջիկոնի կամուսնացածին քյուրան ընտանիքավը հետամկել ես մի որդինա մեկը իմ ժողովուրդ իմ արցախի ժողովուրդ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մարտի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։